در مورد عقیده اهل سنت و جماعت عقیده اهل سنت جماعت چه بگم خیلی بحث میخواهد عقیده اهل سنت و جماعت این است که یک مختصر قول حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که میفرمایند که تفصیل شیخین یعنی ابوبکر عمر از همه مقدم دونستن و محبت با خطنین ختنین که میگن با ها فضیلت شیخین محبت با دوتا با حضرت علی و عثمان و انتر المسح الخفین کمس بر موزه ها این عقیده اهل سنت هم او بکر عمر از همه افضل ترن او عثمان علی هم افضل اما با اونها محبت داریم هیچ کنه کینه نداریم و مس بر خفین مس بر موزه ها عقیده اهل سنت مسئله بعدی الصحابه كلهم عدول اینها اختلافی ها رو میگم صحابه همه در نزد اهل سنت و جماعت عادلند حدیثی که روایت کردن برای من معتبر هست عقیده اهل سنت چرا اینها یاران نبی کریمند که الله رب العالمین اینها رو مطلقا تعریف کرده رضی الله عنهم و رضو عن الله از اینها راضی و اینها از الله راضی و جایی چی میفرمان که والذین اتبعوهم به اونهایی که از اینها اتباع میکنن الله اونها رو دوست داره دنبال همین آیه قبلش هم این است که سابقین اولین ذکر میکنه آخری فرما والذین اتبعوهم به احسان اونها که از صحابه اتباع میکنن رضی الله عنه و رضو عنه الله از اینها راضی و اینها از الله راضی میشن الله اونها راضی شد ما از اونها راضی هستیم و دوست داریم این از عقیده اهل سنت شرک به تمام انواع در نزد ما محکوم هست در ذات الهی در صفات الهی شرک نمیگیری آیات متشابهات صفات متشابهات اونها بیگی هستند به صورتی در قرآن ها حدیث اومدن به همین صورتا کیفیتون اونها رو نمیدونیم در مورد اینها بحث هم نمیکنیم در جوری که الله فرموده به همون صورت ما اعتقاد داریم بهش جهنم آخرت تقدیر همه بر پول سرا بر حق محشر بر حق عذاب قبر بر عذاب عذابها بر اینها از عقاید اهل سنت ایمان به تمام کتابهای آسمانی بدون استثناء ایمان به تمام انبیا بدون استثناء انبیا علیهم الصلاه و السلام همه معصومن انبیا علیهم الصلاه و السلام بل, اتفاق اهل سنت از تمام بشر بعدی افضلترن هیچ کس به مقام انبیا نمیرسند اما انبیا بین خودشون مراتب دارن بعضی افضل تره اما تلک الرسل فضلنا بعض على بعض الله میگه انبیا بعضی بر بعضی فضیلت داره اما انبیا در مقابل امتها ها قابل مقایسه اینها نیستن جن هست ملائکه حقن سحر و جادو هم بر حقه اینها ثابتن چشم زخم هم بر حقه اینها کسی نمیتونه انکار بکنه این بخاطر این گفتن که کسی نخواد انکار بکنه